twayashikirije niko Kanye rero radio isanganiro ibaha kugira ngo mutubwire ahiwanyu uyu munsi havugwa maki amakuru tutashoboye kumenya mareza remuka twakura kuri za nimero za telefone musanzwe mumenyereye mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana itatu na gatatu canke mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi izo zose ni whatsapp kugira ngo mushobore kudushikiriza ayo makuru muciye kuri iyo mirongo mushobora kandi no kuca ku mirongo ya telefone mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu Rondas Kirombo kuri mikro muhinga bw'ivyuma ni François Akimana akama neza bantu bose umugambi w'ukuri arangwa n'urucumu umugambi w'ukuri arangwa n'umutima umunywanyi wa mbere ku murongo alo alo shiramo utuyinite kugira ngo dushobore kuvugana twumvikana mushobore kubwira gushikiriza icyiyumviro cyanyu aha iwanyu havugwa make ni kuri radiyo isanganiro muri atwakura ariko mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi izo zose ni whatsapp kugira bishobore kuborohera mushobora no kutwakura kuri za nimero za telefone zo mu nzu cyangwa mu biro mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri canke na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu umunywanyi wacu ku murongo alo alo nawe numva ko agatelefone kari karamukundira ariko turanababwira ko twabagushikirije amakuru atandukanye nka kusanganiro eh, mu buzima bw'igihugu bitunganye butandukanye ariko ushobora gusanga hariho amajwi utashoboye alo ushobora gusanga hariho amakuru tutamenye nka canke tutashikije gira nko mazifuza maze mukatubwira muti aha iwacu havugwaya ni muri quartier ni ku mutumba ni mu ikomine ni mu izone ni mu ntara aho hose turayakira amakuru nkayo kugira ngo mwumvise ko iyo amenyekanye biraza bigafasha gira ngo nimba ari nk'ingorane abashobora kuzitorera inyishu bag’ica babivuze ko mugabo babanza kuyamenya Alo, amahoro cyane. we amahoro neza we genda kumva neza cyane muri bande mutwakuye muri alo alo we genda kumva cyane munywanyi wacu halo we genda kumva neza cyane amahoro sinzi numva ko wowe ntari karatwumva ariko genda mwumva neza cyane rwose ngira ngo usanga agatelefone katameze neza turabonanya tubakira mu kiganiro ayo banyu bavugwa make mutubwire amakuru tutashoboye kumenya cyane ngira ngo nta tuba twaramye tuyashikije nk'uko byari bimeze byatse kugenda mwajya mukatwakura kuri za nimero za telefone mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi izo ni na watsapu kugira mushobore koroherwa ubundi mwanyi ku murongo aro amahoro yego muri bande mutwakuye muriye ku mutumba bibara yego aho ni muri komini ya intara yahe komine mutumba oh. yego amakuru tutamenye ngaho iwanyu ku mutumba wabibara muri komine mutumba amakuru ni uko isangano ridaherutse kuduga gutumbera hano ku mutumba eee eh. eh. none wabimenye gute ko turi mu kiganiro nk'iki menye ko asanzwe nkurikirana iradiyo eee eh. mm-hmm. aha none hari amakuru tutamenye ngaho uretse ko mubwira muti ntituhaherutse <laughs> ntituhamenye ego kenshi dukunda kubisanga leta avuga mwe mugabo mukibaza ko iriko eh. urakoze cyane munywanyi wacu urakoze cyane ngira ngo abari mu abijejwe ni bariko barabikorageza kugira babitorera inyishu urakoze cyane umugoroba mwiza urakoze turabandanya twakira uwundi munywanyi ku murongo halo agatelefone kari gukora mu konti ngo usanga hashyizemo utuntu dukeya gushiramo utuntu dufatika kugira ngo ushobore gushikiriza icyiyumviro eh, ukuri kwamye uri mu mwanya ku murongo alo alo alo alo munywanyi ku murongo alo alo alo alo alo alo we alo alo alo amahoro ah, ariko sinzi ngira ngo kuno biko biragenda ku matelefone sinzi ko ari birere canke telefone yata usanga atameze neza ariko mugaragaza gushaka mutuntu tugira ngo dushobore kuvugana mushobora gushikiza icyumviro cyanyu mutubwire amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu ku mutumba muri quartier aho ku mashuri aho hirya no hino aho muherereye mu ikomine alo amahoro ah, cyane Ego vuga cyane muri bande mutwakuye muri Ndabanyita muri mukunzi isa ndimo ku wa Murama Muko mutumba wa Murama Eh nara ya muyinda komune eh, Muringa Aha uvuze ngo witwa nde Muri mukunzi isa Isa Eh ni sawaga isa Ego amakuru tutamenye ku isanganiro kugira dushe kuyashikiriza nayaha iwanyu amakuru ari ngaho iwacu ku ivuriro tugiyeyo nubwo nubwo ubuntu batatubwira ngo twigurire imiti nta miti baduha ku ivuriro ryawe rya murama ngo nta miti bafise eh. umuti wose ukeneye ntawo bafise ntawo bafise bakuruka ku ifarumasi eh. bababwira ngo iyo miti yabuze kubera iki reka nta bindi bibazo batusobanurira batubwira ko atayo bafite gusa bumva nimwoharira nawe naho wokenera umuti w'umutwe we paracetamol ntawuronka tuya tunini tw'umutwe baratuguha gusa nta bindi barenza utunini twonyene yego eh, twoya tw'umutwe kari agapaki kamwe kari gutunini cumi eh urushinge uraruronka oya eh yaba kugira gatavyo bafite tari eh ntabwo bwatugira ikibazo rero ko cyo ku ifarumasi yoboneka imiti mugabo bakayibura kuyivura mwebwe ntimutahura igituma ku ifarumasi imiti iboneka mugabo kwa muganga ntimironke namba umukunzi wacu isa ku mutumba wa murama muri komine muyinga ati imiti ntiboneka ngaho kwa muganga alo amahoro alo alo jenda kumva neza cyane munywanyi witwa ngo ikuri he alo eh. jewe ndakumva neza cyane sinzi igituma wewe utanyumva umunywanyi wacu je namumva neza cyane gusa n'igituma reka François Kimana aguma arondera neza kugira ngo tushobe kubaronka tushobe kuvugana neza uwundi munywanyi kumurongo. Allo. Allo. wi amahoro Allo. Allo. Allo. Allo. Allo. Allo. Allo. ariko sindiko ndamwumva ndamwumva neza alo we umunywanyi wanjye ndamwumva neza cyane sinzi gituma batanyumva ariko ndamwumva neza cyane gatanu kuri gatanu alo alo alo alo alo alo alo halo umugabo w'ukuri arangwa eh, amahoro amahoro cyane amahoro neza muri bande mutwakwimuriye nitwa Emmanuel Hakizimana Emmanuel Hakizimana Emmanuel utwakuye uhega Emmanuel eh ndi mu ntara ya Ngozi intara ya Ngozi Egome. Eh, Aha, komini ya hei mutumbo wae. Ta? Kumutumbo wae. Eh, Ego, tufege twagira duse n'abahamwiriwe. Eh. Aha, murakoze. Ego. Aha. ni mu karere wacu no kuri intore. Ego, nako ndabaza nti kumutumbo wae. Ego men, twagira duse n'abagaruka ijambo niho yabonye yashikirije. Ijambo? Niho yabonye yashikirije. Ego mugabo ariko urazi ko kiganiro nk'ico ni ahi wanyu havugwa maki uyu munsi aho mushobora gusubira gutelefona ku munsi wa gatanu aho mu kiganiro giricishukirije Ah sawa rero Ego urakoze cyane Ego mm-hmm, George Yes yes twese twese Dusangiye twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iyakanisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese Alo Turageze Mwiriwe cyane n'amahoro yego n'amahoro yego mwe muri bande mutwakuye murihe nta kintu dusinye kwivuga akazina turi mu ntara y'abubanza kubera iki mutivuga akazina hari igituma eee eh. yego amatwagira tugire eh, aho iwanyu havugwa amaki ni ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru tutashoboye kumenya yego cyane yego cyane nta matwebwe yego twagira tuvuge ikibazo dufise twe tuza kurondera izi musha zo kurengana imbibe amasepegere cyangwa amaresepase cyangwa amapasiporo kuntu abantu bo muri pasi batugibagiza n'ukuri ugasanga turiko turonona amatike batubwira mm. ngo ugenda muzogaruka ugenda muzogaruka mm-hmm. ni ukuri twasaba ko boza baradutunganiriza bakatubwira ati icyangombwa cyawe kizoboneka ukwezi uko ucanga itariki umuntu akagenda nyine azizi atabye kutibagirika aho ni mu ntara ya bubanza eh, mu ntara ya bubanza nyene akanyine batangira amasepeteri canke amasasoro canke mm. amaresepasi yego yego cane urakoze cyane ka tugushimire ugira umugoroba mwiza murakoze cyane mhm. kuva kera wamyura umuvyeyi w'abarundi bose kuva kera k'agahugu k'amata n'ubuki alo alo alo alo amahoro mahoro mahoro cyane yego muri bande mutwakuye muri genda umuntu yitwa Claude ho ku mutumba wa Muyange Claude Muyange Ibutezi hmm? ah Muyange Ibutezi eh, eh, eh aha ndahabona gutya hajya twe tugomba kuvuga ibibazo ugiye kwa muganga baku uragenda ugiye nko kwivuza ukajya bakubwiye ngo uwo ntawe uhari ah. umuntu ntabyo muri foromasi umuti bintu rero twebwe abanyagihugu usanga bitameze neza umuti umuti nkawe wagira ukarondera ukabura n'uwawe umuti ujya wa malariya wa malariya eh, none ni kuko ugiye muri foromasi usanga uwugura muga kwa muganga ugasanga harumye ntabihari kuma nyine bwume bwuma haruma ugasanga bagoye nk'akanini kamwe bunini bubiri eee eh. Eh. ngira ngo niyo mafaranga uba waronse oyaye ni ukuraba ko leta ibyo bintu yabitunganije neza ikatuvura kuko yaratwiyemeje izotuvura irundi eh. none bajya bo babikura he abande bajya bo muri farumasi ko babironka hajya tubigurira aha eh, ega umuntu aba yarenze yagwaye nawe urabona nta mahera yaba yacikanije y'ibyo bintu byose yego babandi babana eh. bakiri bato inyuma munsi y'imyaka itanu n'abibungenze bo bararonka imiti yabo usanga ari nk'utuntu dukeya babahaye naho ntutubona ari umwe ngo baranebagura cyane n'ubu bakurungitse ngo jya ngaha hariya niyo hari umuti eh. wateguye ko ugiye kwa muganga ahantu ukirira ugaca urakurungitse ku budandaji wumva eh. icyo kintu kiba gipfa ku bwanyu mwateza kuyikura ngaho nyine imiti mwivuje aho nyine aho nyine twabwirizwa kuvurirwa aho nyine none mubona abajeje intwaro barabizi barabizi none ko ataco bega ngo bagire barabibona barabibona none ko bajya na urumva usanga eh, twebwe twa tuba twarembye nta magara uba yo kuvuga ati nta magara uba ufise yo kumugenda wongera ugaruka ico eh, eh, ni ikibazo gikomeye cane mu bintu vy'ubuvuzi ico ni ikibazo gikomeye kandi kiraduhangayikisha abantu yego ico kiraduhangayikisha cane abantu bato bato urakoze cyane claude ugire umugoroba mwiza ngaho kumurira yego kabisa abantu iyo umuntu arwaye mumenye ko bamenye ko aba arwaye yego amagara ntakinishwa kuko ujya ngo ugenda barakwandikira umuti nawe ntiwateguye amafaranga ko ameze uko urumva ni ikibazo nonega claude wowe ubona byogenda gute neza na neza kugira ngo iyo miti iboneke ndazi ubona byogenda gute nibaza ko nibaza ko ari uburyo nibaza ko imiti itaba sinzi ko hari imiti bidakwiye wibaza ko hari imiti bidakwiye itaboneka none ko ayo mahera wumva ko utaba wayateguye uri nk'umuntu ugiye kwivuza eh. Eh. uti rero imiti bagerageze iboneke ababijejwe iyo ko abantu bakire n'ahandi dukire kuko uba ugiye kwa muganga uba ushatse gukira yego urakoze cyane eh. claude reka tuwukengurukire umugoroba mwiza sawa namwe mugira ibihe byiza cyane twe tuzuka abadiyo turabatera akamo urakoze cyane urakoze sawa cyane sawa sawa mm. tuvuye ngaho mu ntara y'urugimi komine butezi sinzi iyo duhera tuja ariko murumva yuko abashika nka babiri eh, uyu w'ibutezi eka mbere eh, n'ubundi yatwakuye atubwira ati imiti n'ubundi yacabuze aho baherereye imiti ntiboneka ati mu mafarumasi iraboneka ahandi mbwa ntiboneka umunywanyi ku murongo wa ro nitwa ndiho kubwa Leonidas ndi ku wa Makabwe komine Mutonga tintara ya Rutana ndiho kubwa Leonidas ah ni impore kabisa eh. iragomba gushyikiriza eh. ibijyanye n'ibi by'amase y'abayire cyangwa ifombi ibyo bwo mwonga twateguye twahejeje batuzanira amase twikorera umuti kabisa mwahejeje gutegura imyonga hiyo muga mwabuze ifumbi twahejeje kabisa turarindiriye amase gusa kugira dukore umuti none mwari mwiteze ryari eh, twebwe nk'uku kuwa gatandatu twaca dutera none amase yabuze kabisa ubu ubure mushobora gutera ifumbire itabonetse wowe ntibikunda kuko irya fumbire ya fumbire niyo duhesha ducanga n'umwavu w'ikirundi ibigori bigaca biza butu na butu mwayirishe ryari gandiho eh, bugaya nk'uko kwa gatanu we twatanga twaza gutanga basi ariko si wowe turumva twatangiranye turarindira yuko baza kugira kuyitora hama amase ukwezi kuraheze eh, ukwezi kuraheze kandi bariko batujyana mu kwindwi mu mpera urumva ni ingorane kabisa mubajije ababajije babatwara bababwira ngo iki batubwira yuko nabo nyine barindiriye ku yaza numva n'ikibazo aha ego bitagenze uko umwimbo urumva ntizogenda neza uba ntibigenza neza cyane cyane iyo twateye mu kwezi kwa gatandatu nko mu mpera n'ibigori bicaye ibuduka neza ibigori n'amashu n'ibindi ntituzoronka rero <laughs> tutanganye rero bitatomoye kabisa urakoze cyane niho ku bwayo yego namwe ngaho murakoze kuri radiyo turamukiriza abakunzi ngaho imusongate aha cyangwa urasitse urasitse mucama yego ijoro ryiza abagabo b'ukuri ubu ni munywanyi ku murongo alo alo alo alo alo bariko banyereka ko umunywanyi ku murongo ariko wewe ngira ngo ntanyumva alo alo wi yambu amahoro cyane yambu cyane je ko none nagereza gukumva mugabo we ntunyumve eh ndi Viana ari nyabiraba imatara ah Viana nyabiraba matana matara imatara eh aho yego biraza none ramo eh ace n'amahoro kwere sawa sawa eh. akaba rero akinaga mugushikiriza eh aje muraza muratubariza abantu n'imitere baratwiye amayinite mw'ijoro rya amayinite ntusanga bino abatwabaza batatubwira ibintu ngo duca ugasanga tubiciye ko nta kintu batwishyura bikika gahumbezi mw'ijoro uvuze uti mw'ijoro eh mw'ijoro baziye amayinite kenshi dusanga atanamba hmm. ari akaratacu bayakoresha ku murango ntibayatwara eh kakweri mugabo mw'ijoro bashabwiye kurabasasa igihe usanga badutwara bahengera umuntu agiye kuryama kandi tudaheranye usanga ari ikibazo kabisa mm. canke nawe wawayibagiye uragenda kugira mukayibagira yo wari ufise oya acha turabaza kenshi mugabo savanye isi tudafite baduha kandi twararike rya kori twaje kuriha acha turabaza ico kibazo kuri nerega viane sa ayo nayikori yayandi ibihumbi bibiri n'amajana ane ajya twarahejeje kuriha kweri baratuhaye n'amamesaje n'utubonisi bari batwemereye baratuduhaye mugabo bakaguma bakwega bakwega batwara usanga usaje utwinite wabajije ntibabura inyishu baguha mugabo ugasanga ntifashe bizamura tufasha kweri uraraba ko utaba wanyuye nk'agacupa karenze ukibagira oya oh, kweri nta n'inyobwa usanga afata <laughs> jeff eh. oya oh, reka rero tuze tugitoze ngira ngo nabonye ko barabyumva yego vraiment ikindi sa regide tugeragereze icuma caba kiduha umuyagankuba cahiye irya casifo kwera ingaha imatara eh. twari tugize ikibazo kwera agafu nk'ubu gaca kazimba k'ibigori niho twaba dusyesha z'amazutu dusanga batuzimba ku ibeyi usanga ari bugesera aha imatara kabisa hose ntihabona yakwera turi mu kizime ntiworaba nta n'agatelefone dushariza turabona ko tugize ibyago sha nanjye sinarabye ko hari n'ukwezi ngira ngo ntawe nyenge eh. ni mu mwici yego kabisa asha mudufashe mu duterera kama umuyobozi wa rigide zaraca dusubiza agatrasi twagize ikibazo ibyo ari byose reka barabyumva n'abajejwe intwaro ngaho mukaza murabacako e, ego eh usanga ari ikibazo kweri ko twadukorera ibintu twishi eh ntego ze murabashikira muze murabatuma cyane cyane abo mwatoye eh bara kandi sinzi kweri kandi bari babimenyeshe kura reka tumushimiye cyane Vianney atubwiye ibibazo bibiri kibazo e, kijanye na regidezo e, kibazo ngaho imatara avdeti ntibagishobora gusyesha ibintu nk'ivyo rero hajya ikibazo iyo gishikirijwe keze gatorego inyisho twizere ko e, ababijejwe bariko baravyumva kandi bazogeza kubitorera inyisho ubundi munywanyi ku murongo ari amahoro cyane eh? uri mpore urinde utwakoye urihe miburo porote timoteyo ah, ah, umeze neza eh, mu ntara ya muyinga ne kuvuga buhoro buhoro urafite agatiro kenshi nta gakiro mfite eh. yego biramata iminsi kwera aho musaba iki none gatimote yuko yisaba ubwenge ngo buyihagarika nyine bakabidufata neza nk'uko byahora mu minsi yahera eh. we nk'ubu kuri ibyo bihumbi bibiri n'amajana bateza gutwara ku mwaka we bamaze gutwara angahe nayo amazi mbwonyine n'inshuti usanga nyine yakiriye cyangwa ugatelefone ukabyibagira ko yakoresheje oya kandi nyine byaba bujya mu gitondo n'ubu hanyuma buri munsi ndashyiramo nyine ku mugoroba eh, uhagaze mu gitondo usanga yahetse viyane atubwiye ngo bayatwara mu ijoro yego kuri wikanga mu gitondo usanga yarayagiye mugaka umuranga atayagiye yego we eh, urakoze cyane kabisa reka ngirango bariko baravyumviza nabandi eka mbere nabajeje intwaro eh. aho muze murababaza uti mbega vyogenda gute yego kwari bitugeza hano eh urakoze cyane Timote Ciao. Lejoro Mhm. Mm ndabona ubundi munywanyi ku murongo wa ru yambu cyane yego urinde utwakuyuri ndavugana na jamari jamari yego mu rutongo mu rutongo yego ah mu rutongo ngaho mu ntara ya bujumbura eh muri commune mu ndahabona ndahabona gose yego cyane twebwe rero ibintu mufashoye kumenya yego kuri twebwe nta barabara dufite kabisa natwe ibintu twebwe tukira bizima ibarabara ntirishikayo neza ati wati uduganye mu kabezi gatoya uduganye hajya kwa livingstone ukacuduga asha uri yasho asani feri kabisa jiri shike amerikani ndabona hantu tane sinzi ni kwiparo wasi mbega eh haruguru y'igikumba cibite asha na hatari feri kabisa twebwe no bugari feri kabisa ni ukorora ahubwo buguma bwurira feri ubuki ubugari bw'imyumba feri ah ubuga ubamo ni ukuvuga ko hajyaya ifunde eh. ikivunde kweri kabisa ntigikorora ukigeze kuri bibiri nabi ikivunde kiguma kiduga yego ububamo bukabura bukaduga eh, ububama bwobwo birasuma kuko ufise nka tenze mire urashobora kuronka mbega ububamo buraduga cyangwa buramanuka mwe mwe buraduga yego aha bubashikira bwazimbye ashabashika ino ubuva amabwone birafina ahubwo ikizimvye niyo fo y'ikivunde ah ifu y'ikivunde eh mugabo ni kubera nyene iryo barabara nyene acari hari ibarabara ni ngo Ego Jean Marie atubakuriye ari mu rutongo no mu ntara ya Bujumbura muri za Muhuta hariya n'ahandi ati mm, ati kivunde carazimvye cyane kuri barabara riribi bakibashikira carazimvye nibaze ko eh abariko bajeje intwaro ngaho o muri mu rutongo mu ntara ya Bujumbura mutambu n'ahandi allo Aro yambu cyane Mwiriwe neza Nukuri twebwe n'amahoro namwe ni sawa Ego ndi Zigimana canze nizigiyimana jamvye jamvye yego hari bujumbura mu cibitoke ah mu cabujumbura yego eh, hari amakuru tutamenye ko ari hafi cyane cyo nagomba mvuge yego mu bijanye n'iri tegeko ry'umukuru w'igihugu bijanye n'ibintu by'ibiciro by'ibinyobwa mm uraba bakaza bararaba neza kubera n'ubu ibikorwa ko birabandanya mu bajejwe umutekano barabikora uko biba bikenewe ariko hariho no babakikika mu kiza ugasanga pirimusi n'ubundi bariko baragurisha ibihumbi bitanu yego ibihumbi bitandatu kandi bakazitanga ijoro ayo n'amakuru tutamenye ibidandazwa biguma biduga cyane ego by'ibinyobwa bya burarudi eh, twa ibyo twarabimenye tumaze iminsi tubivuga cyane kandi nibaza ko bariko barabikora hirya no hino turabyumva eh, bariko barabikora ariko ukuntu basigaye bakora eh. ni ukuvuga bahengera mu ijoro nto mu masaha yine mhm. ugiye gusaba akanyobwa kandi wabonye ko bazitoye kuri mega ubwo ugiye kubaza ugasanga ngo zaheze kumbe bagaca baziha umuntu baba bazi urakoze cyane janvier uradutoreza no ku munsi wa gatanu mu kiganiro gicushikirije uzatubwire ukuntu byifashe yego yego urakoze cyane sawa ijoro ryiza ku murongo alo yambu cyane muri bande mutwakuye muri Jende Mandera mwitakataka mu mitakataka ntibasha niho nibereye <laughs> urakoze cyane amakuru tutamenye mandera eh, amakuru mutamenye eh. ndweze hariho ikibazo cyaje cyane cyane mu vuga cyane mandera eh, nari mbyutse eh wari ubyutse mm-hmm. ah waryamye kare yego aha hariho mama mitataka habaye ikibazo eh kijanye n'umuhungu yakunze umukobwa yakunze umukobwa hanyuma aramukoza arahetsa mhm. ahegeje rero icyo gihe hacaba isanganya riba ku wundi muhunga cyashima umukobwa cyamutera inda mm. none rero ibibazo bihari mhm. uwo ari mu gashi ubanza umuhungu wawe yamuteye inda yego eh, kubera yamuteye inda ari mu gasho yego mm. nicyo bamuhoye bene gusaba umukobwa mhm. bafasha ibyabo aha yari bari bamaze kumusaba yego yego none rero urumva uwo muhungu yanshoboye gutanga iby'abandi kugira ngo imyenda neza uwo muhungu yari yakuye umukobwa arondera uwundi sinzi igituma rero yankakubwira kuko yarabikoze none ibyo ibyo ateza gutanga n'ibiki inkwano ah uwo yamutwaje ndateze gutanga inkwano yego hari niyo makuru mutamenye aha hari n'ikindi nacyo ku bijyanye n'ibinyobwa yego muri bubanza veni ibinyobwa ntibimeze neza kuko birazinze bizinze gute bimeze gute hari icupa makuru kubayanywa bamubiye rya burarudi icupa ngo rikugwa ibihumbi bitanu mose ntabwo bitandatu cyangwa yuko umenga igiciro cya leta sinzi ko leta yuba ibiciro ishinga bidakunda ntabwo byarabuze bitabuze ko n'icyabimenya nka bene gihugu mwebwe mutangazwa n'uko leta ifata ibiciro ikabishyiraho mugabo ntibyubahirizwe yego ku bwanyu byatezwa kugenda uko nyine babishinze yego eh cyane cyane kuko leta ni abantu n'abantu leta n'abantu yego iteza gutunganiriza abantu neza cyane eh ubiciye iruhande mm. yateza guhana <laughs> na cyane cyane mugabo urumva ibyo bikorwa n'ibanga ntangere urumva baragerageza kubirondera abajejwe intwaro ariko ntibimenyekana nayo kubera iki bitamenyekana bibera ku mugaragaro n'umuntu mukuru w'inzoga zinyu warinyegeje ngira ngo barabikora nk'ibinyegeje babikora binyegeje eh, kuko rero babikora ku mugaragaro abajejwe intwaro n'igipolisi baba barondera bakabafata none umuti w'ibyo wowe wahega mandela umuti w'ibyo eh ni uko baba umuhinyaniro wa leta ujya munsi baje gutanga ibinyobwa ku mamega kuri bajya babitanga bene gihugu bakaca baza abakeneye kubinywa bakaca babinywa bakaca bagenda babihejeje bakaca bagenda kubinywa barabinywa mugabo ababibonye ko byaduze ibiciro bateza kubivuga nube ingorane n'uko rero babayikora babivuga mugabo bakidoga bariko barabinywa barabinywa banumye mugaba kidoga hanyu yego urakoze cyane mandela abashamurakoze urakoze undi mubanye ku murongo alo alo alo yambo amahoro cha ni sawa yego ndashima wewe utwakuyuri ndu twakuyuri wewe ni twakanye ndi speciosa kankindi speciosa yego ku mutumba wiruhata eh, speciosa umutumba nde ruhata ruhata gitaramuka yego intarataruza ndahabona gutya neza cyane yego n'ikivuzo mfite oya caca amakuru tutamenye mufaso yego eh amakuru mutamenye ushobora kumenya hari amakuru dufise nayo kwa muganga eh bimeze gute kuvuga kwa muganga tugiye kwivuza wivujije imiti urayikwandikira ariko ntibayiguha kwa muganga aho ni kwa muganga nka hehe Eh, twe dufise iguriro ry'ubuhiga cyangwa irutunganirwa turiko turivuza barakwandikira imiti ariko ntuyironka iyo miti ni ubwoko bw'imiti bwose cyangwa hariho imiti ibuze hari igihe usanga n'ibya malariya bitahari kandi malariya ikaze ngaho yego ugasanga kandi n'iyindi miti nk'iy'amibe guto imiti kwanza ifite agaciro yego baca bakurungika kuyigura kuri foromasi kandi uyisangamwo none leta ko yiyemeje ko yotugura ni kubera iki batatugura ico ni ikibazo ego mukeneye kuronka inyishu gituma leta itabavuza kandi yabimemeye kubavuza ego yarabyemeje ehe none hahindutse hahindutse iki cyane haburika aha speciosa je nukurinda gukenguruki ijoro ryiza speciosa yatwe mhm bakava mahanga ngo baze baduciye mu imirwi baje badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamo no gukebana arasesa amaraso imfubyi zirayebayeba ah, ababyeyi barafakara oh, oh. abarundi umutima muri iki gihe turimo bakwiye turabandanya n'ikiganiro aho iwanyu havugwa make ku isanganiro muratubwira amakuru tutashoboye kumenya uwundi munywanyi ku murongo wa ro yambu cyane Aro? Aro, Claude Ndagaru. Ah, muyange butezi. Eh, ariko Claude nsiniko ndakumva neza ubu ngira ngo ushobora gusanga wunguruje wagiye ahantu udashobora gufata kumvikana neza ubundi eh, ko eh, ubu eh, ndiko ndakumva neza inzoga za brarudi ibiyeni yego wije ndiko ndakumva Claude ati ibiyeni aha ibiyeri bigize gute ati natwe ino bigura bitandatu aha wenda ko ndakumva claude utibiyeri iyo bigurwa ibihumbi bitandatu bigura ibihumbi bitandatu kandi hari bizanye ibiyeri byarazinze bigeze ku bihumbi bitandatu kandi babiha uwo bazi uwo batazi ntibamuha uwo akanywa kandi ko babo banga ko umuntu amena ibanga aha kandi aha urakoze cyane claude yumva ko n'agatelefone yakabaye deshaje niko turumvikana neza ariko twumvise yuko bizibye cyane ibiyeri ibihumbi bitandatu kandi ko bitaronka uwo ari we wese batanga mu ibanga kugira ntibimenyekane mahoro ayambu mahoro neza yego muri bande yemwe ikibazo cy'ibiyeri cyo ni kiriyo gusa ni hose hose ni ibiyeri gusa ibiyeri gusa nta rwagwa ruvuga ikagorwa ntiruduga ibiciro oya ni no mu ntara ya bubanza eee eh, bubanza eee komine rukazi e ikiyeri ni ibihumbi bitandatu ikiyeri ibihumbi bitandatu eko aha ubu rero ubu rero agasoga kagwa akagwa nako nyene ndikaboneka bigire biduge nako nyene bigire biduge ugwabo eh. urakoze cyane urakoze cyane utwakuri bubanza urakoze jogeza nawe turabana yatwakira abakunze ibiganiro ahiwanyu havugwa make ku isanganiro mutubwire amakuru tutashoboye kumenya cyangwa tutavuze neza ushobora gusanga ari amakuru eh, mbwa muti twe turabona ko byarenze urugero eh, benshi bavuze ibyo by'ibiyeri inzoga za bararudi baravuga imiti reka mbere n'ibindi bya regidezo murabona rero n'ubundi mutwakura mutubwire amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu ni kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu ijana mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi aya manimero yose ni whatsapp kugira ngo mushobore koroherwa canke mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu mirongo ine na zitatu mirongo indwi na zitanu cumi bibiri na zibiri bibiri na zine mirongo itatu na zitandatu ubusa kabiri badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamwo no gukebana radiyo isanganiro ikiganiro ni iwanyu havugwa make uwundi mwanya ku murongo wa ru yambu cyane yambu ni burinde twakuyuriye kuvugana n'umunywanyi wa radiyo isanganiro ari mu gitobe cya rugombo Emmanuel Emmanuel yego ku mutumba wawe baruhagarika ah mu ruhagarika ndahabona gute yego eh amakuru ameze gute amakuru ni meza ariko eh. abandi bariko bavuga bijyanye na limiteri ko amayinite umuntu aza kwikebuka asanga amenga naho bavuze ko ari ikori ririho uza kwikebuka usanga ikori wararisha warahejeje ariko ugasanga hariho n'ayandi agenda agenda barabiraba neza babijejwe ko mhm. ariko ko twibwa muri kamunyengeri ah. urakoze cyane urakoze manuweli yego ariko kandi iki kiganiro kumenga cyari cyaragiye ntabwo twari duherutse gutumva <laughs> wewe nca numva yuko urakurikira kabisa urakurikira eh, yego yego eh, oya nivyo hariho igihe cyari cyagaze gatoya mugabo eh, urumva ko muri twagarutse <laughs> murakoze cyane karibu kandi yego urakoze cyane Manuel dukuri uturamukiza abakunzi ngaho mu ruhagarika namwe mundamukize abakunzi bane na cyane cyane Jamari Viane Jamari Viane ndiyo ndiyo arakumva cyane sawa sawa ijoro ryiza rya twese turabandanya n'ikiganiro aho iwanyu havugwa amakiko ya dusanganiro ikiganiro mutubwira amakuru utashoboye kumenya ikiganiro ndazi mukunda muri benshi eh, muraheza mukatwakura n'iminsi yose ku munsi wa mbere kuva igihe cy'isaha zibiri z'ijoro ubundi mwanya ku murongo wa ro yambu cyane yambu yambu yego urinde utwakuye uri ngikeri disimasi ku rubaho ahantu muri giharo disimasi ku rubaho yego ah mu giharo mu giharo eee eh. rero nagomba kuvuga ibintu bya limitere hariyo amahera bagomba batwara ikoreshwa ry'iterefone y'ikori y'ikori eh. nkaba natubwiye ati murishe neza turubasubiza amahera makeya eh. bwake nabuze n'ikingoro bansubiza kandi narahejeje kuriha ah we warishe usanga warishe menshi arenze narishanga kwiriye mugabo bavuze ngo habarudusubiza amakeya turishe ku mwanya uko baduhaye eh. ngabo jye nta n'ikingoro basubije ngira ngo ntiharagera ndarindiriye rero nabo ngira bariko baranyumva none bayatwaye boya gusubiza gute hari ukuntu bashaka gusubiza amayinite ku mahera watanze bijya bibiri nane bibiri nane iyo bashaka gusubiza bibiri n'abiri none ko ajya n'ayikori asanzwe azi agiye abagiye mugabo mvise imirongo ibiri umurongo umwe barampaye baransubikiye ubwo umurongo wa kabiri nta kimwe bampaye aho rero ni ukwizera rero ko hazogaruka nayo nyine eh, ndarindiriye yego eh, urakoze cyane disimasi ngaho igiharo yego murakoze urakoze ijoro ryiza mhm. ubumwe n'amahoro dutegure kazoza Hello? Oli mwibanyi ku murongo allo? Yambu. Ndiraho singayi mutambo. Allo? Ati ndiraho singayi mutambo. ide fonsi. Leo. Ah, leo onsi mutambo. Namahoro ga Leonsi. Allo? We, ni Leonsi. Ndakumva. Yego, nako nakubaza nta mahoro ngahi mutambo. Ni kuri nakamwe mu saa ni ukuri barapera ah, ndakumva neza ariko ati barapera yambaye inkweto ibintu byiza ariko no halo nabuhagarara ahantu hameze neza ko twashoboye kumvikana ari wose uri umwanya ku murongo wa alo alo Halo. Turabana One muhimanyi ku murongo alo. Jamari gani? Eh Jamari. Yego cyane. Eh mu rutongo. Yego cyane. Eh ayandi makuru tutamenye. Webwe nukuri kw'Imana imwe ibarabara turema nibagire babikorere kuko turaruha cyane. Eh kuko nk'ubunye ukeneye kwiyungura ubuzima ndabuza gufatira imodoka cyangwa enye yego none ushobora kuronka imodoka kandi uronka n'imodoka ushobora kukumva uva mu rutongo ukamanuka gushika mu kabezi yego cyane n'amaguru yego eh baga twose rero yuko bashobora kutugerageza muri kabisa kuko urabona ko dufite na paruwasi kuri kabisa none n'abasokere dutya tugirwe n'amaguru kandi imodoka ihari Ego cyane urakoze cyane Jean Marie yego mugana namwe muze muragereza nako kabarabara muze muraharura kaseneza buhoro buhoro n'ubundi turabikora mugabo hari ahantu usanga harasizwe cyane ku buryo ari nko kundura none ubwagu masa yashiraho n'amabuye gutanga kwera naburya hahanamye hahanamye rwose hamanuka yego yego urakoze cyane jamari ababijejwe bariko barabumva abajejwe amabarabara ikambere eh, abajeje intwaro bose muri rusanga ko baravyumva urakoze cyane jamari Alo. Alo, alo? Yambu cyane. Alo muri bande. Uvugana no n'umukunzi. Eh. Baratanganiro ahiwanyu bavuga maki wo eh, mu ishombo zone eh, shombo mu komine muramvya uwo bazi ku izina rya vyizigiro vyizigiro yego umeze neza ndashima ndashima ko mwari mwaraduhevye ewa eh, ah, oyasuguheba vrema haje usanga nta kabura <laughs> imva byose bibaho <laughs> ko nimero ya yari nayo njibuka neza yari ni mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi oke murakoze iyo kandi ni whatsapp ugira vyorohe murakoze cyane amakuru utamenye none niyo turi ko turayishyura ko kuri izi telefone ntoya ndibaza birakunda birakunda neza cyane woheza agiye ngaho mu isanganiro urakoze urakoze yego amakuru mutamenye eee eh, niyo nashaka eh, cyane eh, cyane nagire nure akamo imvukira zigize izone ya shombo iri muri komine muramvya ndababwira ati ndabakangurira ikibazo kijyanye na ya soko isoko iyahe isoko yo kuri kuri iyo santire kirinzi yari ihuza imitumba ya shombo hamwe na kiganda eh. ni ukuvuga urabona ubu turi muce mugabo twimirije aho imvurirwa ni ukuvuga imishinge barayubakishije haraheze hafi nk'umwaka imyaka ibiri eh. n'amakorone barashinze mugabo baciye bigira barayibagiye baciye bigira kugeza ubu nta wuzi iyo bigereye twebwe eh. tw'imvukira nk'abanyagihugu yego ukabona ko iyo sogito ishobora kuba yotuva mu byara niko kamugena ariko ndatera abashinga amateka bavuka muri iyi zone n'abakenguza amateka abategetsi bose bavuka muri iyi zone baraba ikintu budufasha urakoze cyane urakoze cyane batanera kamo nyakubahwa se barundi yarigeze kutugendera muri zone shumbi itoro zibiri zose yarabonye barabara ko ari sawa sawa mugabo tugaca dushaka yuko mu minsi iri imbere tubwirire ikaburimbi rihuza mwaro na murambya yobakoze aragahezagirwa n'imana urakoze cyane ubwire ijoro ryiza mugire ijoro ryiza namwe murakoze Thank you. ikiganiro iwanyu havugwa make tuba cyasigaje umwanya iminota cumi hafi icumi ni ukuvuga ko muri iyo minota dushobora kwakira abandi bashika cumi nyine mukatwakura mutubwira amakuru tutashoboye kumenya amakuru tutashoboye kumenya ufite icyo ushikiriza kuri ibi na biriya ku makuru twabashikirije naho bacurindira ku munsi wa gatanu mu biganiro bw'icyo ushikirije halo ni sawa ewa eh, eh, ni ku isanganiro washitse eh. yego urinde utwakuye urihe Allô Allô, allô Allô Mirabanja Eliya Muruka. Ah, Eliya. Allô Ariko yuguma uguma uruhande rumwe ntashobora kukumva neza Eliya. Allô, allô umunywanyi wacu ngira ngo usanga ahari hadafata amarezo neza cyane halo agatelefone kamukundiye ngira ngo araza kugaruka nawe nyine usanga yarafise amakuru tutashoboye kumenya yagomba kudushikiriza ubundi munywanyi ku murongo halo halo halo halo halo halo nawe nyine agatelefone kariko karamukundira ariko murabona bagerageza ndabona ko muhinga bw'ibyuma bari kubagaragaza kugira ngo alo yambu eh, niyo nsaba nde Hermenegilde Eh. Ni sawa? Eh, ni sawa. Eh, mucenda jura mahera. Ibyerekeye ah. eh, imiti bimeze eh, gute? Yibura kandi mengo imiti irabura. Eh, ya malariya ya malariya cyane cyane ko niyo ikaze hiyo eh, tukibaza kandi farumasi yo biriyo mugani mu eh mukunzi wacu Hermegide mu ntara ya Cankuzo hariya amucindajuru ah, ati nawe nyene imiti ntayihari baje kwa muganga bakayibura na cyane cyane ya malaria eh ngira ngo wabijejwe aro Amahoro muri bande mutwakwe muri he andi donasiye nkaba mu kinyinya donasiye mu kinyinya eh. imuwazi yego eh. bimeze gute eh, amakuru tutamenye twebwe turafise ivuriro ino mu kinyinya iwacu hama tukaba dufise irindi vuriro ry'umusumba musumba mugabo aho habiri ibarabara riva ino mu kinyinya rija iyo musumba ambiranse n'ikirengana uba barwayi biratugora kugira ngo bashike mu kinini ambiranse itwara abagwayi ntishika aho hantu oya kubera ndishika aho hantu kubera ibarabara n'inyagasonga ryacitse nyagasonga eh, eh ryaracitse ryaracitse ubu nta ambiranse kirengana haciye kinganiki haciki kuvana ku mwaka uheze imvura yarabaye nyinshi umwaka wose uraheze yego uraheze ambiransi ubu ukikoje ngo ugende ku moto ntigishobora gukunda eh. none twasaba abagira neza ko boza bakaraba icyo dukorera kugira ngo ukwiyunguruza ah. korohe urakoze cyane donasi ubu turamukiza abakunzi ngaho mu kinyinya turabandanya tucasigaje iminota itanu kugira dushobore kurangiza ikiganiro turashobora kwakira abandi batanu mu gihe babaye baciye bugufi cyane bakavuga make <laughs> niko navuga gutyo turashobora kubakira bakadushikiriza ko amakuru amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwabo mu makartier ku mitumba ngaho muri zone muri commune cyangwa no mu ntara yose allo mwiriwe mbaze neza kwisangane yego hanyuma ni esitera mu ntara ya kanguzo muri kigamba esitera mucankuzo kigamba na n'amahera hariya umuntu mu ishinge oya ni ku mutumba wa rwamvura ah mu rwamvura ego none ni soko mwari mwaraheze kino kiganiro ah ewa natunga turanezerewe cyane gose nibyaryoshye gose nanje nishimiye gusubira kuwumva na urangerereka kuwumva mukirere ego mugabo ari kutubwira amakuru tutamenye ngaho iwanyu ingeni yahanzwe n'abandi bose n'ibiciro n'ikenagi ndetse na malariya yabaye ndazi wenda gukunze cyane wowe uvuga amakuru menshi mu mwanya muto urakoze ijoro ryiza turamukiza abakunzi ngaho mu ntara muri komine Cikigamba turabona twakira abakunzi mu kiganiro aho iwanyu havugwa amakiganiro kibabwira amakuru tutashoboye kumenya tukamukaca ku mirongo ya telefone mukatwakura mukatubwira amakuru mutashoboye kumenya ngaho iwanyu ku mutumba aho muri quartier aho mu commune aho muri zone gutyo ababijejwe bakabyumva kandi bakageza kubikora bakaraba yuko inyishu yoboneka y'ikibazo ikibazo kibonetse n'inyishu iraheza ikaboneka uri mu ku murongo alo alo alo alo alo imica zaruwe irukiro bwabo wibarutse amakungu yose aratubwiza wamanye imisozi ibiyaga n'ibiyaga bigutatse uri mwanya ku murongo halo Halo? Yambu. Ariko mwiwanya aciye agenda agatelefone ngandika mukunde nisha ushaka mutuntu dukwiye turashobora kwakira abandi turacasikaje iminota 4 bwa turangize ikiganiro eh umuntu abaye aciye mavuze magufi Halo? Halo halo. Yambu. Halo? Yambu. Eh, eh namahoro kuri radio sanganira. <laughs> namahoro kwere ni sawa namwe. yego ikibazo nanjye nagomba kuvuga urinde utwakuye urihe urinde utwakuye urihe imana iragabone mu ntara yagutse ya buhumuza ah, amahera hehe neza neza amahera hehe niko ndabumva neza ariko eh, onesiforo amahera he uba amahera he niko ndavuga ku bijyanye n'amarezo yo muri mitere nzi ko turabona ariko arakora neza eh. yego boraba bakabitunganya niyo makuru bagomba kuvuga mutamenye urakoze cyane onesiforo sawa sawa sawa mhm. ubona munywanyi ku murongo alo alo alo yambu amahoro amahoro yego yambu urinde utwakuye urihe ni umuntu w'ubanza ubanza amaherahe komini ya gihanga eee eh, gihanga amakuru tutamenye hari amakuru mutamenye ikibazo cy'amazi amazi mwarabuze amazi ntaboneka tumaze ikintu cy'amezi hafi atandatu tutabona hmm. amazi mu gitondo mukabura ku murango mukabura no mu ijoro mukabura ku bantu badandaza amazi arashobora kuboneka ah, ah, amwe bagura amwe bagura ibibombo byari ayo mabombo yaje mu bisagara yaje mu bisagara gusa yaje mu bisagara tuyahawe n'umukuru w'igihugu eh. ariko kugeza uno munsi ayo mazi ntakiboneka mu gisagara amezi atandatu arahetse araheze utabona utaronka amazi yo kunywa eh, urakoze cyane ngira ngo abariko abajeje intwaro n'abandi bajeje ivy'amazi bariko baravyumva yego ariko ku badandaza benshi arashobora kuboneka amazi ibizu ugasanga igeze ku majana atanu none bayakura he bobo yinzagana na mu yindi micungararo mugabo akayaronka mugabo twebwe mu bisagara twari twiriwe n'umukuru w'igihugu tukayabura baja kuyavoma kure agashika yabazimbye urakoze cyane bariko baravyumva wa yego mwogerageza by'ukuri ijoro ryiza urakoze mugire ibihe byiza namwe namwe urakoze mhm rero ni ngaha ah, dushobora guca turangiriza kino kiganiro aho iwanyu havugwa cyo kuri uyu wa mirongo itatu ukwezi kwa ruhesha umwaka bibiri na mirongo irindwi na gatanu mwatubwiye ibitare bikeya twumvise ko ahanini eh, ibibazo bijyanye n'ikena ry'imiti reka mbere inzoga zazimbye cyane amayinite ya rumitire bavuga bati baguma bayadutwara urumva ibibazo bitari bikeya amabara atari meza n'ibibazo tutari bike kandi nibaza ko n'ababijejwe mu ntwaro ikambere n'abajejwe ibibazo mu bushikiranganje hirya no hino bariko barabumviriza tuzeye ko inyishu izoheza ikaboneka reka rero shimire mwe mwese mwashoboye kwakura shimire namwe mwese mwagaraje kondera umurongo ntuboneke reka shimire na François Kimana hari mu bw'ivyuma rero ndaskirombo nakibategurira nkakibashikiriza ndabikebaniye naho butaha naho buri umugabo ufise ivyawe ruguru wubatse naho ufise imvyaro zingana gute nyo kubuja guma kubona yuko umenga uri umucafu eh, eh bishobotse amara radiyo iyo dufashe nk'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga umenya nta kimwe bibatwaye isanganiro